Повз нас офіціант із полісменом вели під руки Полякова. Колишній Саратовець був п'яний, як чіп. Ноги його ступали дуже непевно, чіпляючи край килима і ніжки стільців. Біля нашого столика нога конвойованого підігнулася, і він мало не впав. Всі троє зупинилися. Поляков відкашлявся і сказав голосно, як віддають команди у війську Полюшка поле. Він хитнувся ще раз і, прикульгуючи, мовчки пішов між полісменом та офіціантом. Коли я побачив лице його впритул, воно вразило своєю відстороненістю, мертвотністю, коли хочете, біле обличчя вкрита прозорими кульками поту. Дмитрієвич далі грав Рахманінова. Оркестранти жували свої біштекси. Нічого не змінилося. Зовсім нічого. Поліна встала і простягла мені руку. Ходімте, я втомилася тут. Ще хвилинку. Хай закінчить грати. Я взяв сигарету і підсунув пачку до неї. Подумав, що в ресторані не часто грають Шопена і Рахманінова. Тут їх страшно грати. Але відвідувачі звикають пити пиво під фортепіанні акорди. Недалеко від готелю середньої комфортабельності Корвет, де ще вчора я жив, над пивним баром слонове гніздечко була вивіска. На картині сидів слон за фортепіано, і дві передні ноги його лежали на клавішах. Іклами ж він підтримував нотну папку з великими літерами Шопен. Казна що. Поліна перлася мені на руку, і ми пішли до виходу. Вона так і добре хильнула, бо зразу ж обважніла на руці в мене. Ми мовчки дійшли до виходу з ресторану, і коли швейцар відчинив нам двері, вона швидко глянула мені в лице. Ну, то як там у вас в країні? Ідуть дощі, відповів я, сірі осінні тумани. На серйозні теми розмовляти мені аж ніяк не хотілося. Але Полін скрушно похитала чорною зачіскою і повторила запитання адресуючи його зараз сама до себе. І все ж таки, як там воно у вас? У ліфті вона мовчала, поклавши голову мені на плече. Мовчала в довгому коридорі восьмого поверху, поки я вів її тим коридором до номера. Виходячи з-за повороту, ми мало не наштовхнулися на візок із простирадлами, який, певно, з'їхав зі свого місця. Ми відкотили його трохи вбік, а потім я допоміг Полін відімкнути її номер і потягнувся до вимикача. Вона притулила палець до уст і показала на ліжко, де, притулившись одне до одного, спали Раймон із сестрою, чорні, як дві об'ємні тіні, що впали на білу прибілу подушку. Волосся в малої полі було підібрано почечком і сховано під прозорий капелюшок. Вона спала, наче доросла жінка, зменшена раптом з дивної примхи веселого чаклуна. Я навшпиньках перейшов коридор, відімкнув свій номер. Мені здалося, що коли зачинятимуть його, діти прокинуться, і я обережно стулив два полірованих шматки дерева. З легеньким тріскотом двері замкнулися за мною і затремтіли, відділивши мене від коридора, від ресторану, від Полякова і Полін, від усього, чим було переповнено цей довгий вечір, химерний і зморний. Я подивився на годинник і додав до лондонського грінвічського часу дві години. Вдома ніч. Віра вже спить.